Horain, uh, eh, badu bost urte beraz, uh, eh, harman pausatok izan zituela etak, eta gauzak presuen izurian ez dira initza itzinatu. Uh, eh, ez zer haiteko okertu. Hordian, <laughs> uh, gauza da, bon, biskat sentzik lan hori, bon, zertan den presuen egoera, lehenik, hortarik adiatzea, eta, eta gero guk uh, gizarte zibideko bezala, zer egiten lan ginuken, be, uh, prozesu hori bizkat uh, eh, aitzinatzeko. Uh, baya, bada bake prozesu bat marxan dena, eta uh, eh, fain, gure zeregina da ere hortan parte hartzea, eta ara, bon, bizkat uh, eh, gogo, eta, gogo eta bat izanen da ere, mintzaldia bainan gogo eta ere, guretzat militanten zat.